mugabo inkurikizi zayo zirashobora gutuma ubuzima bw'umuntu yayigwaye canke ayigwaye ntavugwe ubuzima bwiwe bugenda nabi ntashobore kuba agikora imirimo ya misi yose imufasha kwiteza imbere nk'uko mwejeje kuvyiyumvira tugiye kuba yagira ibijanye n'indwara ya zona ku bibazo mushobora kuba mwo bamwibaza vyerekeye iyo ndwara mukaza kubironkera inyishu na muganga dusangira ikiyago kuri mikro muri kumwe na Marie Claire Kazeneza nije nabateguriye kansonga no kamenya cuno munsi 你。 zona ni indwara yigaragaza ku rukoba kandi igaterwa n'umugera utegwa n’ingwara y'ibihara ari ugaruka ugatera iyo ngwara. umuntu rero ashobora kuba yoba yaragwaye ibihara mu buto bwiwe arashobora kurwara iyo ngwara ya zona byinshi tukabisigurirwa na muganga mubamba Ubert. zona ni indwara ahanini yigaragaza ku rukoba kandi ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari we wese na cyane cyane abantu baba barigeze kugwara. indwara y'ibihara mu buto bwabo nk'abari ko baratwumviriza bashobora kubibaza ati mbega iyo ndwara ifata gute ibimenyetso byayo n'ibyahe nk'uko mubizi umubiri w'umuntu hari ibiwugize muri ibyo biwugize harimwo ibyo twita amasumbi ari byo mu gifaransa bita amagangliyo ayo magangliyo akaba ari mu mubiri wose uwo mugera rero utera ibihara ukaba ari nawo utera zona wibika muri ayo masumbi aba ari ku mubiri cyane cyane ku ruti rw'umugongo ku ruti rw'umugongo naho hariho amaneri atuma umuntu yumva yuko bamukoze ko canke ababara rero kugira umuntu agware iyo ngwara uwo mugera uba waragiye muri ayo masumbi arageraho wigaragaza mucamumbaza ati wigaragaza gute ahanini ni ingwara iza bivuye ku kugabanuka bw'ubushobozi bw'umubiri w'umuntu wo kwiganira bimwe twita iminite ivyonye biraterwa n'ibintu vyinshi ibyo dusanzwe tuzi ni umugera wa sida ugabanya kwigwanira k'umubiri w'umuntu mugabo hariho n'iyindi miti ivura izindi ndwara cyane cyane nk'abantu usanga baba barwaye kanseri nayo nyene igabanura ubushobozi bw'umubiri bwo kwigwanira uwo mugera rero uba wibitse muri ayo masumbi uraheza ugaca usubira ukavyuka nivyo twita mu gifaransa reactivation du virus igaciza rero kwigaragaza ku mubiri navuze yuko umubiri w'umuntu ugizwe n'amasumbi ayo masumbi ari ku ruti rw'umugongo kandi ku ruti rw'umugongo harava twa tuntu navuze imitsi nsozabwenge imwe navuze nti amanera ayo manere rero niyo uwo mugera ugenda ugafata amanere tukaba tuzi yuko afasha umuntu iyo umukoze ko akabyumva canke iyo ababaye akabyumva rero iyo izo ntere zimaze gufatwa ikimenyetso cya mbere kigaragaza ahanini ni mu mbavu uruhande rumwe umuntu akagira ububabare ububabare budasiguritse naho impuzu ko akababara nk'aho umenga ni ubushe haciye iminsi harashobora kwigaragaza utuntu tw'uduherehere turimwo amazi muri utwo duherehere haba hanaguye bagwiriyemwo n'umugera uwo mugera nyene utera zona haciye iminsi utwo duherehere turuma hagacaza ikintu c'ikibiribiri gikomeye giheza kigakoroka kikavako mugabo ububabare burashobora kugumaho bukamara nk'igihe kiri hagati y'indwi zitatu n'ukwezi mugabo ku bantu bamwe bamwe ubwo bubabare burashobora kugumaho igihe kinini zona ni ingwara ivugwa igakira vyongeye hari n'ibipimo bakora mu gihe biba bikenewe ikindi naco ni uko iyo ngwara muri rusange itandukira zona ubwayo ntiyandukira ngo ni ukubera ngo umuntu ngo ayigwaye aragukozeko aciye akwanduza mugabo mu kugira yandukira umuntu nk'uko nanishije kubisigura mu bimenyetso byayo muri twa duherehere twigaragaza muri tujya tuzi tuba turimwo umugera utera zona ubugwiriyemwo nkajya nk'umuntu nk'agiye yaje kwivuza canke mu kibano umuntu akaza gufasha umuntu akamwoza arashobora kumena tujya duherehere umugera rero uva muri tujya duherehere umugiyeko na cane cane nk'umuntu ataba yarigeze agwara ibihara kubera nibo baca bandukirwa cane kubera umugero utaba warabafashe ngo bashobore kumenyereza umubiri wabo ngo uze wigwanire mu gihe byohora bishyitse bimwe twita iminite mu gifaransa abo bantu umugera urashobora kubafata bagaca batera bagwara zona badaciye ku rugero rwo kugwara ibihara umuntu amaze kugaragaza ibimenyetso akitura abaganga canke amavuriro hariho bashobora kumutuma nk'ibipimo eh, kugira barabe by'ukuri ko ari zona ambega ah, ibipimo batuma uwo yiketswe ko afise zona n'ivyahe bamaze kumutora zona baca baheza bakamuvura gute zona irafise ibimenyetso vyayo bwite biyigaragaza ku buryo uri umuntu w'umuganga umurwayi akwituye akabikubwira biraguha iciyumviro ukavuga ati irashobora kuba ari zona ibipimo bikorwa barashobora gufata nk'uko navuze muri twa tuzi tuba turi muri bya biherehere bagapima bakaraba umugera barashobora kuwusangamwo aho bateye imbere barapima n'amaraso bagasangamwo uwo mugera ego kuko ntiwokoga mu rubavu honyine ngo usigaze mu maso ego nk'uko nabivuze mu bimenyetso zona yigaragariza ahanini ku mbavu mugabo hariho ibindi bihimba by'umubiri ishobora gufata kubera nk'uko navuze umubiri w'umuntu urimo eh, twa dusumbi kandi utwo dusumbi tukaba turi ahantu henshi ahantu rero hava n'amanere ni kuva ku mutwe gushika aho uruti rw'umugongo ruherera urumva zona irashobora gufatira ahariho hose mugabo ahanini na cyane cyane ikunda gufatira ni nababwiye ikindi umuntu ashobora gufasha umuntu arwaye zona ni kumuha imiti y'ububabare kugira amufashe koroherwa no kubaho neza atabubabare kuko ahanini nko twabibonye zona yigaragaza n'ububabare bwa cyane muga birashika zona bimwe bita reforme severe canke grave aho bica bisaba yuko umuntu amuha imiti igwanya imigera bimwe bita mu gifaransa ikiganiro muri ko murumviriza ni no kamenya kuri hadiyo isanganiro kibaganirira ibijyanye n'amagara y'abantu uno munsi turi ko tubabwira ibyerekeye indwara ya zona iyo umuntu akitswe n'amagara birumvikana yuko asinzikara iyo ngwara ya zona rero muri rusange ngo ntiyica ariko muganga mubamba Hubert turi ko dusangira ikiyago muri kino kiganiro arasigura ko inkurikizi zayo zishobora gutuma ubuzima bw’uwayigwaye cyangwa uwuyirwaye butagenda neza mu gihe atavuwe canke atavuwe bishemeye ingwara yose ni ingwara ikaze umuntu agwaye amagara yiwe arasinzikara uvuze ko ari indwara ikaze dangereuse nca numva ushatse kumbaza yuko ari indwara yica zona ubwayo ntiyica mugabo inkurikizi zayo zirashobora gutuma ubuzima bw'umuntu yayigwaye canke ayigwaye ntavugwe ubuzima bwiwe bugenda nabi ntashobore kuba agikora imirimo ya misi yose imufasha kwiteza imbere ikindi naco nko ku makenyezi bibungenza bagwaye zona ntibavugwe canke bayigwaye bakaba bakiyifise arashobora kuyandukiza umwana umwana wiwe umwana wiwe agaca zona yo mu maso canke mu matwi bishobora guca bimutera uruhumyi canke ukutumva eh, biravugwa kandi ko zona shigwa mu migwi ya zangwara y'ivyuririzi y'umugera wa sida eh, mbega uko abantu bavyibaza niko bimeze e, canke hari wundi muco mushobora gutanga iruhambavu y'ivyo ego cane zona iri mu ngwara y'ivyuririzi vy'umugera wa sida twabonye yuko uyu mugera utera zona uza kuvyuka iyo ubushobozi bw'umubiri w'umuntu bwo kwigwanira bimwe bita iminite igabanutse umugera wa sida nawo tukaba tuzi yuko ari umugera uza ugafata umuntu ukamusinzikaza ukagabanya ubushobozi bw'umubiri wiwe bwo kwigwanira mu gihe atari ku miti zona rero iraca yigaragaza ku muntu nk'uyu uyu mubiri wiwe uba utaba ugishobora kwigwanira niho umuntu ashobora kuvuga yuko zona iri mu ndwara y'ibyuririzi mugabo umugera wa sida si wo wonyene ugabanya ubushobozi bw'umubiri w'umuntu wo kwigwanira aribyo twita iminite hariho imiti ivura izindi ndwara mbere washaka atari sida perezida mugabo zifise ubushobozi bwo kugabanya ubushobozi bw'umubiri w'umuntu wo kwirwanya rimwe twita mu gifaransa ama immunosuppresseur izo iyo umuntu azifashe ntihagire ivyo nwita les mesures d'accompagnement ingingo mperekeza umuntu kugira abandanye akurikiranwa barabe yuko umubiri we ushobora kwigwanira mwumvise ko indwara ya zone ishobora kugwara umuntu uwo ari we wese na cyane cyane uwoba yaragwaye ibihara mu buto bwiwe ngo ntawovuga rero ko umugwi runaka yaba uw'abagore abagabo abana abakuze babangamirwa n'iyo ndwara ariko abafata imiti igabanya ubushobozi bw'umubiri bwo kwigwanira bari mu babangamirwa n'iyo ndwara harimo n'abantu bamaze kugera mu zabukuru igabanya iminite amwe twita ama immunosuppresseur abonye barashobora kuyigwara mugabo n'abantu bakuze abantu bakuze bari mu zabukuru uhereye ku myaka nka mirongo itanu kuduga nabo nyine kubera ugusaza kuratuma iminite y'umuntu mu igabanuka nabo nyene baca baja mu migwi y'abantu bashobora gufatwa cyane gusumbya abandi niyo ndwara ya zona eh, kumbure uravye aho usanzwe urangurira imirimo yawe ya misi yose yo kuvura abanyagihugu mbega mubona nk'abo mumaze kwakira nk'abafise iyo ngwara ya zona bari uwo bashira nko ku rugero rungana gute umuntu ntaba afise ibiharuro by'igihugu cyose ngo ashobore gushoka avuga ati iyi ndwara igeze ku rugero urunuru n'uru mugabo nka jewe mfatiye aho nkora iyo ni indwara itibonekeza cyane kuko ndabahaye nk'akarorero mu myaka itatu ndahamaze maze kubona umuntu umwe gusa agwaye iyo ndwara ya zona kandi twaramuvuye yarakize gukinga indwara ya zona birashoboka na cyane cyane mu kugira isuku kuri ya migwi ibangamirwa n'iyo ndwara ariko mu bindi bihugu biteye imbere ngo biriko bikora ubushakashatsi ku vyerekeye urucanco rw'iyo ndwara muganga mubamba Hubert arangiza anatanga impanuro zona nta miti bwite ifise ikingira umuntu ngo ntarigware nta rucanco ruhari ngaha mu Burundi nta ruhari ngaha mu bihugu byateye imbere ubushakashatsi bubandanya bukorwa kugira barabe ko urwo rucanco rwoboneka eh, mugabo mu kurindira ko urwo rucanco ruboneka ntihobura icoba kirakorwa kugira ngo amagara y'abanyagihugu abandanye akingirwa ku vyerekeye n'iyo ngwara aha duca dufatira kuri ya migwi twamye turavuga y'abantu iyo ngwara ikarira cyane twavuze abagwaye umugara wa sida mugabo atari ku miti nkabonye umuntu babahimiriza kuja ku miti kuko ni imiti itangwa ku buntu ntigugwa abandi nabo twavuze ni abantu basanzwe bafata imiti igabanya iminite abo nabo baba bafise abaganga babakurikira baba barabandikiye iyo miti ahanini umuntu yobahanura kuza baragenda kubaza abaganga babakurikirana bagize ikibabakiye bakagenda bakababaza ni naho no uwo muganga bakurikira ashobora kubatuma ibipimo akaraba uko umubiri wabo wifashe mu kibano naho nyine twabonye yuko hari abantu bari mu zabukuru gusaza nabyo biratuma umubiri utakaza ubushobozi bwo kwirwanira hari ibyo twita iminite abo nabo umuntu ntiwaca abatererekana ngo abakumire ahubwo n'abantu bo gufasha bakabitaho kuko ahanini na hanini usanga baba banibana mu kibano umuntu akabafasha kugira isuku ni no kuri ako kamo nciye ndangiriza ko kino kiganiro aho twari ko tubayagira ibijyanye n'indwara ya zona mwakoze mwese mwaduteze yompi ndashimiye na muganga yatanze isiguro ku bijyanye n'iyo iyo ngwara Marie Claire Kazeneza nari nabateguriye kansonga no kamenya cuno munsi ndabikebanuye naho ubutaha